Պարոն Մկրտումյան քանի տարվա կենսագրություն ունի Մկրտումյան ՍՊԱ-ն։ Մկրտումյան ՍԲ-ն ստեղծվել է 2011 թվականին։ Ինչպես ծնվեց ծրագիրը։ Ծրագիրը ծնվեց այն գաղափարով, որ տեղական հումքից տեղական արտադրանք ունենանք։ Անշուշտ գիտեք, որ յոգական էսքիզներ հաղորդաշարը ցանկանում էր ձեզ հետ հանդիպել եւ ամռանը եւ աշնանը, ասինքն ապրել այն բույրերով, այն բոլոր մրգերով, այն բոլոր բարիկներով, ավաղ չստացվեց կապված ձեր զբաղվածության հետ։ Մենք հանդիպեցինք առաջին ձիան հետ։ Այսօր ինչ կա ձեր պահեսներում։ Ինչ եք տնտեսել։ Այսօր մեր պահեսները ճիշտ ասած լիքն է ու ամեն ինչն էլ կա, սկսած մուրաբաներից, կամպոտներից, բանջարեղենի, մարինադներից, նռան հյութից, ամեն ինչ ունե, ինչը Ղարաբաղում աճում է, ամեն ինչից էլ պատրաստված։ Դուք դա գնում եք, թե ունեք ձեր սեփականը։ Չէ, մենք հիմնականում մեծ մասը գնում ենք ցավոք սրդի կան ապրանքատեսակներ, որի հումքը մենք բերում ենք Հայաստանից։ Օրինակ Օրինակ բանջարեղենն է, լոլիկն է, բադրջանն է։ Մնացած տեսակները մենք հիմնականում աշխատում ենք օգտագործել մեր տեղական հումքը։ Ու աշխատում ենք գյուղացիների հետ, մի քանի տեղ ունենք տեղադրած ընդունման կետեր, մրգերի։ Պարոն Մկրտումյան, եղել եք եւ Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս, արդյոք ծանոթացել եք այն տեխնոլոգիային, որտեղ մշակվում են, որովհետեւ հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ հայերի ձերքի աշխատանքը շուկայում մեծ տեղ է զբաղեցնում։ Կարծում եմ, եթե դրան էլ գումարենք Արցախի բարիկների համն ու հոտը, ապա ուրույն տեղ կունենանք շուկայում։ Ես հիմնականում կազմակերպչական աշխատանքներով եմ զբաղվում։ Ես տեխնոլոգ չեմ։ Դրա համար երևի մեր գործարանը կոնկրետ մեր մեծ մասը արտադրատեսակները հին սովետական գոստերից առանձին է։ Մենք հիմնականում անում ենք մեր ավանդական ձևերով։ Մեր տատերը, մեր մայրերը, ու հիմնականում այսօրվա պահանջները շատ տարբեր են Ռուսաստանի շուկայի եւ եվրոպական շուկայի։ Հիմա կան նոր պահանջներ, որ մարդիկ արդեն շատեր չեն ուզում շատ քանակի շաքարավազ ունենան տվյալ ապրանքատեսակի մեջ, օրինակ մորաբաների մեջ։ Մենք ուրիշ տարբերակներ ենք մտածում, որ կարողանանք այդ պահանջները կատարեն։ Այսինքն, եթե շաքարավազը քիչ է լինում, ապա պահանջոն չի ստացվում։ Ես այդպես եմ կարծում։ Ոչ թե չի ստացվում, այլ դեռ շատ-շատ պիտանության ժամկետն է իր քչանում։ Հիմա տենց բան կա, որ եվրոպական շուկան ընդհանրապես շաքարի մեծ քանակի համար ավել турք են վերցնում Եթե ապրանքատեսակի մեջ կա շաքար, այն քանակից, որը հաստատված է իրանց օրենսդրությամբ, իրանք ավելի շատ դուրք են յուսնում։ Հիմա մենք փոխում ենք շատ բաներ կա, որ այդ շաքարավազից օրինակ դուրս ենք անում։ Կամ շուկա, որը պահանջում է օրինակ նույն մարինացված բանջարեղենի մեջ լինի քիչ քանակի քացախը։ Քանի բան որ ունեք, առաքիչները։ Եթե խոսքը բահաձոների արտադրության մասին, մենք նաև փոքր արտադրություն ունենք գյուղում։ Մեր սեզոնային աշխատանքա ընդհանուր մեր ծավալը սեզոնին աշխատողները մինչև 35-ից 40 հոգի։ Իսպան Մկրտումյան նորմալ են աշխատավարձստանը։ Մեր աշխատավարձները կախված է աշխատանքի ժամերից, բայց մինիմալ աշխատավարձից նախ բարձր են ստանում մեծ մասը։ Ինչ շուկա ունի Արցախ բերիսը բան։ 6 տարի աշխատում ենք, ճիշտն ասած, մեզ համար շատ դժվար է այն հարցով, որ այսօրվա դրությամբ Արցախը մի հատ ճանապարհ ունի, ուրիշ սահման չունենք։ Մեզ համար դժվարությունն է ստեղծում այն, որ մենք նույն ապակյա տարաները, ինչի մեջ պահում ենք պահածոները, կափարիչները, մենք բերում ենք դրսից։ Դրսից բերում ենք եւ նորից տեղից ստանում ենք, հա, արտահանում ենք։ Դա ստեղծում է այն, որ մեզ համար մի քիչ գինը ավելի թանկ անում։ Շուկաները տարբեր են։ Սկզբից Ռուսաստանի շուկայի հետ էինք աշխատում։ Ռուսաստանի շուկան 15 թվին կարելի է ասած քչացավ, որովհետեւ մեր գնայինը չէր համապատասխանում իրանց պահանջներին, իրանց ինֆլյացիայի ժամանակ գները Հա, որտեղ, որ քաղաք հատկապես։ Մենք արտահանում էինք Մոսկվա, արտահանում էինք Կրասնոդար, Կազանիլ էինք արտահանում։ 15 թվից հետո Ռուսաստանի հետ չենք աշխատել, արդեն սկսել ենք աշխատել ամերիկյան շուկայի հետ եւ նաեւ եվրոպական շուկաներում, բայց շատ քիչ են ուղարկել Եվրոպան, մեծ մասը գնացել է Ամերիկա։ Հիմա 17 թիվն է, ճիշտն ասած, էլի դժվարություններ է շուկայի վերաբերյալ։ Այս պահի դուրությամբ ունենք պատվերներ նորից Ռուսաստանից։ Պարոն Կրտումյան, խոսեցիք այն մասին, որ գյուղում, ասինքն Մարտակերտի շրջանի ցմակահող գյուղում ունեք փոքր արտադրամաս։ Ձեր կապերը, ձեր սերը գյուղի հետ Դե առաջի հերթին ծնունդով հենց այդ գյուղից եմ։ Հետո մենք ապրել ենք Բաքու քաղաքում, ծնողներս տեղափոխվել են Բաքու, բայց ամեն համար գալիս են գյուղ ու տենց շատ բան ունենք կապով գյուղի հետ, հարազատներ ունենք, զոհված ախպեր ունենք։ Դրա համար գյուղում որոշեցինք ինչ որ մի բան ծավալել։ Հետո մեր գյուղը իմ համար էլ ամեն մարդու համար իրանց գյուղն է լավը։ Դրա համար ուզեցել ենք որ այդ գեղեցկությունը ուրիշներն էլ տեսնեն, էլի։ Դրա համար այդ գործնեությունը որ ծավալենք, զուտ արտադրություն չէ, ինքն հենց է ստեղծված, որ զբոսաշրջիկների համար հետաքրքիր լինի, իրանք կարողանան գան գյուղը տեսնեն, հետո մասնակցեն գյուղացու հետ իրենց արորային։ Նախքան ձեզ հարցազրույցի հրավիրելը, մենք փոքրինչ ավելի մոտիկից փորձեցինք ծանոթանալ իրար հետ։ Ես գիտեմ, որ դուք զբաղվում եք նաև բարեգործությամբ։ Ինչու խուսափեցիք այդ բառից։ Ինչ է ձեր համեստությունը խանգարեց, բայց չէ որ կատարում եք բարեգործություն։ Ես բարեգործությունը մի քիչ ուրիշ ձև կասեմ, էլի, ախր բարեգործությունը մի քիչ մեծ բառ, այլ մենք բարեգործություն չենք անում։ Մենք երևի անում ենք այն, ինչը պարտավոր ենք անելու։ Ավելի ճիշտ։ Ես տենց եմ մտածում։ Մեկ-մեկ հա ճիշտ է, ինձ ասում են, որ ճիշտ չի տենց մտածելը, բայց իմ կարծիքով էս մենակին պարտավորությունը ամ է մեկի պարտավոր։ Ընդհանրապես Ղարաբաղում, ընդհանրապես ով որ գործնեություն է ծավալում, իր գործնեությունը պիտի կապված լինի գյուղի հետ։ Ոչ թե այդ գումարները Ղարաբաղից դուրս գան, գնան ուրիշտեղ, Բարևիրջան հանդիպումներից մեկն է ձեզ հետ, եթե փորձեք ամփոփել տարին Որն էր տարվա ամենալավ, ամենաուրախ հանդիպումը, աշխատանքը, հաջողությունը եւ որն էր ամենաչհաջողված ծրագիրը տարվա մեջ։ Ճիշտն ասած, չհաջողվածները շատ քիչ եմ հիշում։ Ուրեմն խառնվածքով լավատես մարդ է։ Երևի, իսկ լավ օրերը իմս կապված ընտանիքին է, եթե տանը լավն, ուրեմն լավ ալին։ լավ երեխեք առողջություն։ Պարոն Մկրտումյան, ամանուր այնպեսի տոն է նոր տարին, որ բոլորս հավատում ենք հրաշքներին, չգիտես ինչու սպասում ենք ձմեր պապիկին։ Եվ այսպես, ձմեր պապիկը հյուր է եկել Արցախբերի ՍՊԸ-ն եւ փորձում է կատարել ձեր երեք ցանկությունները մենք ինչ ենք խնդրել, այլ այդ երեք ցանկությունը։ Արցախբերին ու ընդհանրապես Արցախում ցանկացած ծավալված գործնեություն, եթե գործարար իր համարում է գործարար, ինքը առանձին ինչ որ մի հատ կետ չէլ ինքը ընդհանուր երկրի մաս է։ Դրա համար մենք մեկ-մեկ ցավում ենք, էլի, որ ինչ որ մի բան ենք տեսնում, մեզի դա չի վերաբերվում, բայց մենք դրա մասին խոսում ենք, դա խոսում է նրա մասին, որ մենք մի մասնիկ ենք ընդհանուրի։ Ու Արցախը այնքան է փոքր, որ ինքը կարելի ասել մի հատ փոքր ընտանիք, այլի։ Դրա համար ձմեր papuç պիտի ինչ խնդրեն։ Պիտի խնդրենք, որ մեզ հզոր բանակ լինի, մեր զինվորները բարով խերով ծառային վերադառնան տուն, Իմ համար ամենալավ այն ալնում, որ հիվանդ մարդ չի լո, տունը։ Եվ գործերին մի փոքր հաջողություն։ Մնացածը մենք կստեղծենք։ Շնորհակալություն։ Հուսանք, որ ձեր ցանկությունները կհասնեն ձմեր պատիկին, որովհետև հա, մատկային հա։ ու բարի ցանկություններ են դրանք։ Շնորհակալություն։ հա, Շնորհակալություն։